Patjetër ma shumë do të folim për vetë Resulullahin sallallahu alejhi ve sellem. Nga se pak muslimant e njofim vallahi. Pejgamberin pak e njofim. E sidomos këtë shekullin që e kaluam e në këta qi kemi hy, tash rinia edhe t'vjetrit besa edhe krejt popullata po i njohin ma shumë Ronaldinho ma shumë Ronaldo ma shumë Një tjetër që koka ma i miri Messi Messi Messi Pi njohim qufarët Besa evlat tonë edhe po i dojnë ata Evlat ton edhe po i dojn. A po e sheh masi po jep goll ai po e ven kryqin. Po e sheh. E me e dasht ka thon pejgamberi sallallahu alejhi u selam El mer'u ma'a men ahab njeriu asht me qato qi e do. Si ta duash qato në dit kijametit ki me kon me qato. E ku e ka vendin ai ti e dish. Muslimani me emrin që po më thotë Muhamed emrin, po ata ah mos ta kisha pas. Unë i heqe, po tash jam rritë ma me më thënë më thrrasin veç Muhamed, s'mujsha me hjekë, se kisha hjekë, po çfar po do me ngjitë? Ngjite një emën, t'atij priftit që të ka thonë në televizorë. Shqiptar me bishta, me rrecka. Far shejtani amon ja rabi, çfar urrejtje prifti a? Kur gjo s'kish bo Millosheviqi ma keq ti kish myt edhe dy milion, se se se çka ka bon atje në Srebrenicë. Amon ja rabi. Amon ja rabi. Shumë është tu m'ardh inat që musliman kështu i ka qujt prifti. Por edhe në anën tjetër, mirë po më vjen le ta dinë shqiptarët musliman se po thojë i kemi katolikt na vllazën. Çe kreu katolikëve ty, ti të ka thonë qen me bisht. Dhe nuk po e thom këtë fjalë për përçarje. Na përçarjen s'dojmë, ama ata katolikët e dinë krejt priftat e Kosovës se Kosova është 99% muslimin. E inati i asaj, ah Millosheviq që si fshine krejt, e që sun e fshini hiç, prap Kosova u bo Republik, e Millosheviqi ishalla ka të thotë, ishalla është e vërtetë që e ka varë veten e ka myt veten, ishalla është e vërtetë ja Rabi, po edhe nëse është gjallë ska ku shkon prej azabit Allahut xhelle xhelaluhu me ato çka ju ka bo muslimanëve në Bosnje e me ato çka ju ka bo popullatës tonë në Kosovë. Nuk i përkulen dhe nuk i bajnë sexhde Krijuesit tyne, i cili me meritë adhurohet edhe me meritë lavdërohet. Salavat i çojmë e selam Muhammedit alejhi salatu was salam, të cilit mbi një miliard e gjysë musliman në botë e përshëndesin me selam, Sikur që na ka mësu e na ka thonë thoni për mua Allahumma salli ala Muhammedin wa ala ali Muhammed kema sallejte ala Ibrahime wa ala ali Ibrahime inneke hamidun mexhid dhe se armiqësi nuk kem ndaj askujt nuk jemi ashtu sikur që na lexon bota jashtë nesh Ymmeti Muhammed alejhi salatu was salam është ummatun wasata. Është ymmet jo si tjerët. Çka bëjnë keq tjerët na nuk bëjmë. Çka bëjnë zullum tjerët na nuk bëjmë. S'armiqësojmë të tjerët, na nuk armiqësojmë askënd. Këtë e them me plot bindje jo vetëm, por edhe me argument. Ngase është ymet të cilin Allahu xhalla xhelaluhu e ka dërgu apo e ka çu deri ditën e Kiametit që të jetë ymet predikues i gjuhës së arsyes dhe i gjuhës së argumentit. Prandaj nuk jemi armiq të askujt. Në përjashtim, armiqësojmë ata të cilët bëjnë fesad e shkatërrim e përçarje e prishje në fytyrë të tokës. Prandaj dhe Allahu xhalla xhelaluhu ata nuk i don. Të nderuar muslimanë, i nderuari ymmeti i pastër i Muhamedit sallallahu alejhi wasallam, Patjetër ma shumë do të folim për vetë Resulullahin sallallahu alejhi ve sellem. Ngase pak muslimant e njofim vallahi. Pejgamberin pak e njofim. E sidomos këtë shekullin që e kaluam e në këta që kemi hy për rininë edhe të vjetrit besa edhe krejt popullata po i njohin ma shumë Ronaldinho ma shumë Ronaldo ma shumë Një tjetër që koka ma i miri Messi, Messi, Messi P'i njohin qufarët Besa evlat tonë edhe po i dojnë ata Evlat tonë edhe po i dojnë A po e sheh, masi po jep golla Pe ven kryqin Pe sheh! E me e dashtë, ka thënë Pejgamberi sallallahu alejhi ve sellem, El mer'u ma'a men ahab, Njeriu asht me qato që e do. Si ta dush qato, në ditë të Kijametit ki me kan me qato. E ku e ka vendin ai, ti e dish. E na qështu. E për Muhammedin sallallahu alejhi ve sellem, Sa e njohim evlat tonë, sa e njohin besa xhemati që e fal pesë vaktin, ndoshta nuk po dinë me e njoftë, po hanë bukë me dorë të shmajtë. Po hanë bukë, nuk e njeh Resulullahin, po hanë bukë me të shmajtë. P'i thom pse? E qe ha, për inat tand, ha? Jo, shejtoni t'ja bojsh qefin, se mu jo asgjo s'më bojsh. Ti nash ha me kamë bukë. Nash rrasu me krye në gjell, mu kurgjo s'më bojsh. Kuku për ty o musliman. Ose muslimani e fal pes vaktin e kryen urinën në kam. Shkon në nevojtore në kam, kryen urinën edhe merr abdes edhe thotë unë kam abdes. Nuk ki abdes. Pa abdes jeti. Muslimani s'po e njeh Resulullahin. Na nuk po thona me e njoft liçna kartën e Resulullahit, se s'ka pas liçna kartë. Identikart, kartë identiteti, letërnjoftim s'ka pas. Me e njoft prej biografisë tij që është Resulu hadhihil ummah, e me punue qysh ka punu ai, e me e dasht mas një mijë e katërqind vjetëve, e vallahi ai që e don ka me kon me to në xhenet inshallah. Allahu na boftë bashkë me Resulullahin në xhenet. Prandej dashuria ndaj tij është e vogël. Pak muslimanë të njohim, e njohim me emën, pak. Muslimani me emën që po më thotë Muhammed emnin, po thotë ah mos ta kisha pas. Unë i heqe, po tash jam rrit ma m' m' thrrasin, m' thrrasin veç Muhammed, tha mu, s'mun, s'mun e hjek, se kisha hjek, po çë, ç'po do me ngjit? Ngjite një emën të atij priftit që të ka thonë në televizor, Shqiptar me bishta, me rrecka! Far shejtani, amon ja rabi, çfar urrejtje prifti a? Kurgjo s'kish bo Millosheviqi ma keq t'i kish myt edhe dy milion se se se çka ka bo n'atje në Srebrenicë. Amon ja rabi. Amon ja rabi. Shumë është tu m'ardh inat që muslimant kështu i ka qujt prifti. Por edhe në anën tjetër mirë po më vjen le ta dijnë shqiptarët musliman se po thojn i kemi katolikët na vllazën qe kreu i katolikëve ty ty të ka thonë qen me bisht e nuk po e tham këtë fjalë për përçarje na përçarjen s'dojmë ama ata katolikët e dijnë krejt priftat e Kosovës se Kosova është nëntëdhjetë e nëntë për qind musliman E inati asaj, ah Millosheviq që s'i fshine krejt, e që s'un i fshini ha, prap Kosova u bo Republik, e Millosheviqi ishalla ka cof, ishalla është e vërtet që e ka var veten e ka myt veten, ishalla është e vërtet ja Rabi, po edhe nëse o gjall ska ku shkon prej azabit t'Allahut xhelle xhelaluhu me ato çka ju ka bo muslimanëve në Bosne e me ato çka i ka bo popullatës tonë në Kosovë. Ama populli jon vetëdijen e vogël. Pse nuk e njeh Resulullahin? Ai vet na ka kallxue në Kuranin famëlartë ka ki e vlla ka ki e shka. O musliman E tash erdhen gjërat në të kundërtën. Vallahi muslimani jon sot muslimani jon sot Vallahi nuk po e do vllain e vet musliman po e do shkavin ma shumë. Po tham këto pse? Se plot prej xhamatit që falen pesë vaktin e di që sytë s'dojnë me m'i pa. As nuk m'jep selam, as nuk ma merr selamin, as nuk nalet me më përshëndet, kur të më sheh n'qetrin trotuar, del, ma ul kryet kështu e shtremon, ose kështu e shtremon. E nuk po më dalë. Dhjetë herë ju kam nalu, nalu selam e çelam, s'ka. Që kjo është zemani në të cilin na erdhëm, por insha Allah, arrim sukses, Allahi na forcoftë, ja rabi. Thoni amin, Allahi na forcoftë me din e me iman, Allahi na forcoftë me vllaznillëk, Allahi na forcoftë me respektu babë e nonë, Allahi na forcoftë me i eduku evlat, Allahi na forcoftë me nderu gru, Allahi na forcoftë me i respektu e nderu kojshit edhe ma gjanë. Kjo është halli i ymetit. Të kthehemi tash te identiteti i Muhammed Mustafas alejhi salatu wesselam. Te e vërteta e Resulullah Se shpirti yt për ty Çka bon ti në vdekje Çka bon ti para Allahut Çka kishe me bo ti pa udhëzimin profetik Çka kishe dit ti prej fjalës Allahut Nëse s'kishe me qen Nëse s'kishe me qen ti Prej fjalës la ilahe illallah Muhammed Resulullah Ku ishe sot Ishe sikur ai prifti Që me ra nan dorën e tij, krejtve na shkatërron. Sa i ka bo lutje, o Millosheviq, Xhesi, Grin, edhe një milion e nëntëqind mi me bishta, sipas tij. O musliman, apo do me e njoftë pra, en nebiju eula bil mu'minine min enfusihim, pejgamberi asht, Ma i privilegjuar se ti te vetvetja. Se ti te vetvetja! Në praktikë kështu disa shembuj që ta boj ma të logjikshme, ma të afrushme ta kuptojmë. Me pas kanë tash Pejgamberi sallallahu alejhi ue selam gjallë. Kish thanë. Ti shko merrja vajzën filanit. Çoj selam pejgamberi e ka bo nikah pa izën të babës e të nënës ti vajzo shko merre djalin e filanit pa izën të babës e të nënës kush a be babë e nënë këtu asht resulullahi para babës edhe nënës we ezwaxhuhu ummahatuhum dhe gratë e resulullahit jan nënat tona nuk ka tereza nëna jonë mos harroni Ata që po na rrajnë. Ani pse i thojnë ata Nëna Terezë? Ajo s'ka lindë asnjëherë, nonë e jona s'mundet me kenë. Ajo ka qenë misionare e krishtenizmit. Misionare e krishtenizmit. E ka kry obligimin e vet. Mirëpo krejt e dinë ju, mos u nervozoni për ketë punë që po foli, se për shqiptarët kurgjo s'ka bo asnjëherë. Ani që ia venë tash edhe një bust këtue, në ta mushin Kosovën me njëzet e nëntë komuna ka një Nënë Terezë le ta venë, s'çon peshë. Në të harxhojnë pare sa dojnë, prapë nuk çon peshë. Nënë Tereza ka qenë misionare e Vatikanit e Krishterizmit që mbi dyqind mijë fëmijë në Kalkutë të muslimanëve fukara i ka pagëzua në krishter. Ka lujtë rolin e vet, ka bo punën e vet. E, ti a po e bëjsh punën tënde? Ty evlatët e tu të kanë dalë pi dorës. Ç'ku je ti o musliman? Po t'u ka mush menja tyje? Allahi na rujt, mu jo, mos harroni, mua s'mu ka mush menja, unë s'e kam nënë, nënën Terezë, e kam nënë, nënën teme që më ka lindur, edhe i kam nëna të nderit, gratë e Resulullahit, familjet e Resulullahit, Allahu që me i ka ba nëna, me ajetin kuranor prej surës El-Ahzab, Wa azwajuhu ummahatuhum. Amanna wa saddaqna, na e besojmë këtë edhe e praktikojmë këtë. Kush është ky pejgamber që Allahu po intervenon me mbrojt? Në suratul Hijr, në ajetin 94 po i thot Fasda bima tumar Del o Resulullah Prediko fenë haptazi Çiltazi me argument, Wa a'rid anil mushrikin, dhe largoju prej qufarëve, mushrikin, pagan, Inna kefejnake el mustehzi'in, se na boll jemi krah me ty, kundër tyne, mos u bën merak se s'të rrëzojnë poshtë ata. Vallahi një botë mundohet me e ulë Resulullahin, një botë. E me karikatura, e Danimarka, e Hollanda, e Belgjika, e Suedia, e Dani e e plot plot vende tjera, e banë kundër Kur'anit, e banë ç'mos. E kuptoj unë që njëqind vjet shkavi te na, kalon Tragat e veta, ky popull kosovar, ky popull në trojet shqiptare në përgjithësi, se ka pas adet, nuk e kemi pas adet me pi alkohol, nuk e kemi pas adet me trafikue femna për rospija, për kurva, për lavire, për prostitucion, po kthehen tash prëmë ke në lajmet e Top Channel-it Shqipëri, Njëqind e katër femna kanë fitue bursën që kanë dalë e kanë punue jashtë në prostitucion, do t'ia japë qeveria e Shqipërisë nga njëzet e pesë mijë lekë. Domethënë ka tetëmdhetë euro. Kush i ka trafikue ato? Popllin jonë nuk e ka pas adet me trafikue kurvni! Populli jonë për kurvni ka ngrënë plumin! Për moral në muz! E tash në muzit ja ka shplue jorganin edhe i ka thonë del çili sytë se të ka dalë pranvera. Allah jau pshtoftë evlatët e juj, djemt jau pshtoftë edhe vajzat jau pshtoftë, Prandaj këto probleme që ka po na ndodhin, sot martohu, nesër çmartohu, sot veni çanë, nesër divorco, krejt këto janë produkt i qëtyne gjërave të cilatve, e dini vetë ma shumë. Ashtu ju, sikur që kini besu, po i thet Pejgamberit, me muslimanët rreth teje, faqad ihtedeu, janë në rrugë drejtë. Wa in tawallau, nëse e kthejnë shpinën, me vepra dhe me sjellje, zaten veprat dhe sjelljet e tua flasin kush je mrenda. Na mrenda nuk të dimë, na të dimë mrendën tënde prej sjelljeve dhe veprave të tua. Fa in ta, wa in tawallau, nëse refuzojnë dhe kthejnë shpinën, fa innama hum fi shikak, ata kanë me qenë në një problematik shumë të madhe, por mos u ban marak ti o Muhammed, fa sajakfikahum Allah, Allahu për ta ty të del zot, mos u tut, mos ki gajle prej tyne, wa huve semiul alim, se e dëgjon fjalën tënde dhe të atyne, dhe e din kush meriton përkrahje dhe ndihmë. Atë çka po të shpallet tye prej Allahut tënd. Nuk kemi na musliman ideologji as filozofi. Jo, jo, ti prediko fjalën prej Allahut që të ka ardhur. Thuaj atij tjetrit kul huwallahu ahad, thuaj atij tjetrit elhamdulillahi rabbil alamin. Edhe mos u bën marak se e çel ën kodin ky çelës. Riko o i dërguar, nese ti nuk e bajsh kte, dije se s'e ke çu në vend Letrën e Zotit, s'e ke bart emanetin, nese s'e bajsh, predikimin. E, por nese e ki gajle, po del telashe, po më folin keq, po më bojnë keq, po më thojnë keq, Wallahu ya'simuke minen nas, Allahu të mbron ty prej njerëzve. Allahu të mbron ty prej njerëzve, prej të tjerëve. Po të lashin këtë rrugë ka, një po të shan, një po të ofendon, një pejgamberit i ka qit plancin e, e me bagla, me pleh në krye në sexhde. Ebu Xhehli ja ka ngjit për fyti, ja ka skuqur qafën, do m'ia nxjerr frymën. shpirtin, e kështu me radhë, e n'dynja janë sprovat, provokimet, n'dynja sprovat, se me këto sprovat e fitojmë xhennetin, edhe Allahu ka thonë, Pejgamberi ka thonë për xhennetin, Innema huffetil xhennetu bil mekarihi, xhenneti fitohet duke ju përballuar vështërsive, e xhehenemi fitohet duke u kënaqur me lezetleqet e dynjasë. Po një ditë kanë fund këto, ju hangër dreqi. Kto lezetleqet e dynjas doken të mira në start, të lezeqme, mirpo mbarojnë shpejt, problemi që mbarojnë shpejt, e xheneti nuk mbaron është i gjithmonshëm. Allahu na bëftë nasip prej xhenetit ja Rabi. Prandaj kjo është ndihmesa që Allahu e ka forcuar. Ai që kon kundër, që është kundër, ai që kon kundër ka me pagu në dynja dhe në ahiret. kundër Resulullahit dhe kundër dinit. Ndëgjone një rast kësisoj në lidhje me këtë që po folim, në kohë t'pejgamberit, ue min dhalike enne rexhulen nasranijen eslem, në kohë t'pejgamberit një krishter kishte pranu dinin islam. E ka pranua me hipokrizi, ka rre, ka gënjy, me hamendje që pejgamberi nuk e merr vesh. Nuk e din këtë punë. Edhe e ka lexue Suretul Bekare, edhe e ka lexue Suretu Ali Imran, edhe pejgamberi çka thoshte me, me shkrue Kur'an, ai krishteri që u bo musliman shkrunte Kur'an. Mandej, mandej, e ka lon dinin islam, u bo murted, renegat, E ka lënë fenë, u bë krishter përsëri. Edhe thoshte, Wa kana yaqul, Ma yadri Muhammed illa ma katabtu leh, Muhamedi nuk e, nuk e din punën teme, e din vetëm qato që ia kam shkruar. Me urdhrin e tij qato i din, qetër send nuk din. E Allahu ia ka çu qetij krishtianit vdekjen. Fa amatahu Allah, Allahu ia ka çu vdekjen. E populli e kanë shti në varr. S'e kanë ditë kush është, s'e kanë ditë që është murted, renegat që e ka lon fenë islame. E kanë shti në dhe. Pas një kohe, masi e kanë shti në dhe, e ka qitë toka jashtë. Kur e kanë pa, shka u bo me këta? E ka qitë toka jashtë. E kanë marrë, e kanë çelë një vorr edhe ma thellë pak. E a kan mlu tekrar. Të nesërmen prap e ka qit toka por mij. Spo e man toka. Shka u bo? Te masnesrën e kan qel ni vorr të madh thell. E kan rras në ta. Mas të katërtës ditës prap e ka qit toka jasht. Atëher e kan dit që ky njeri është Munafik, dredhaxhi edhe e kanë lanë e kanë hangër shpenzët e kanë lanë e kanë hangër hajvanati qashtu e kanë lanë mbi tokë. Allah inshallah na pshton ja rabi. Prandaj keni kujdes prej hipokrizisë, prej munafikllëkut, prej dyftyrsisë runu. E keni pas parasysh para dy mujve ju kam tregu për një rast njani ni prej muslimanëve nuk e ka pas ngue nënën e vet nënës vet i ka thonë fjalë t'ronta nënës vet i ka fol fjalë të kqija nënën e vet e ka idhnue nënën e vet s'e ka gzue nënës vet ja ka mshel gojën nënës vet i ka thon fjalë të kqija nem kënena nënës Edhe Nona tu e këshillue mos be bir nem kënena e keni pas këtë ders para dy mujve ose ma tepër Nonës ja ka bo ma në fund aa po pallish si magari Allahi ka dasht ka vdek ky njeri ky njeri ka vdek e Allahu xhelleshanuhu e ka trazue ka gjallërue çdo ditë në qat vakt që e ka vdek në vakt t'iqindisë Tue dalë pi varrit e tu pallë. Kur ka shku ky n'vizitë n'atë vend, ka ato vorreza kur e ka pa është çuditur. Ka pyet ni plak, çka o bre bir qajo qajo çka po del qatje po pallën si magari edhe po hin n'dhe edhe po hupën, ka thonë nënës kështu ja ka bo kur o kan gjallë. Kini kujdes ndaj prindve t'juj! Kini kujdes ndaj babave dhe nënave t'juja! Kujdes, kujdes, kujdes, se nuk ju bëhet ibadeti kabul! e kush nuk i ka gjallë, le të bëjë dua për ta, e le të jepë sadakë, e le të falë namaz, e le të agjërojë Ramazan, e le t'i lutet Allahut nalë e pa nalë. Ky një rast, kurse rastin e dytë e dini, çka ndodhen me munafikin, me njerin që bën punë të këqija, edhe ato para ni ni mujit ju kam kallëzuar një djalë i ri kur ka ardhur ngat te Mervan ibn Abdul Meliki, Ka thanë, kam ba punë të këqija, kam ba punë të këqija, e dini me namazin çka i ka ndodhë, me mos respektimin çka i ka ndodhë, me lanjen e namazit si i ka ndodhë, inshallah Allahu xhelle xhelaluhu na i fal gabimet ja Rabi. Prandaj pejgamberin kur ta marrim alejhi salatu ve selam ta kuptojmë që është Për çka e thu ti la ilahe illallah, Muhammedur Rasulullah, për çka e thu? Ski shka me thonë e të thona Jo E dish që është i dërguar i Allahut Mësuesi i Allahut në këtë ymet Pejgamberi i Allahut në këtë ymet Robi i Allahut dhe i dërguari i tij Prandej Do t'i marrim disa 5-6 shembuj të shkurtër Prej, prej lutjeve të Resulullahit Çka ka bo dua për këtë ymet Për çka ka bo dua për sahabët edhe për neve I thotë Enes ibn Malikit, Enes ibn Malik ka qenë djalë i ri, Enes ibn Malik, djalë i ri, ka bo hizmet pejgamberit 10 vjet. Kurrë s'e ka qortue pejgamberi asnjëherë. E po i thotë, një ditë po bën dua për Enes ibn Malikin, Allahumma Ekthir malehu, ja Allah, shtoja pasuninë e Enesit, we weledehu, edhe evlat, we barik lehu fima a'taytehu, edhe jepja bereqetin, jepja bereqetin sa i ke dhënë, ja Rabi. Por Enes ibn Malik, që ky Enesi që po na i përcjell shumë hadithet e Pejgamberit sallallahu alejhi we sellem, e din çka ka ndodh me lutjet e Pejgamberit sallallahu alejhi we sellem, i ka falë Allahu Enes ibn Malikit, Me evlat të vet djem edhe me djemt e djemve njëqind evlat edhe i ka dhënë pasuni po tregon po thot mbi njëqind e njëzet e pesë prej evlatve të mi evlatve të mi edhe nipave të mi që janë kanë myt atëherë në luftë kundër Haxhaxhit keni ndëgjuar për Ebu Jusuf Thekafi Haxhaxhin në Basra Mbi njëqind e njëzet e pesë evlat është prej duave të pejgamberit që i ka bo dua Enes ibn Malikit. Të shohim për neve edhe mos e ka bo ndonjë dua dikund. Keni ndëgjua para pak ditëve ju kam tregua dhe para një muji se tash po harroj çfarë xhuma kam tregua. Aisha si ka bo dua, se Aisha i ka lip, ja Resul Allah, ma ban një dua, ka thonë. Burrit vet, ka thonë, Allahumma gfir li Aisha, O Allah, falje Aishës, gruas vet. Ma taqaddamat wa ma ta'akharat, t'parat e t'mramat, falja krejt gjunahët. Msheftas e t'çeltas çka ka bo, falja krejt gjunahët, ja Rabi. Aishja vajzë e re, e martume e re, u martu me Resulullahin, ju është keshur, ka qenë e re shumë, prej moshës, është kesh shumë, i ka ardhë shumë mirë, tu e kesh, i ka ra burrit vet në prehen. I ka ra në prehen. E pejgamberi i thot, Aisha, shumë të pëlqej duaja jeme, tha qysh mos me më pëlqy, ja Resulallah, kjo dua e madhe, ka thonë, oj Aisha, unë po bëj dua për ty edhe për ymetin tem deri ditën e kiametit. Allahi na i fal gabimet edhe neve, ja Rabbi. Po bëj dua për ty, ka thonë, kështu edhe për gjithë ymetin. Alejhi salatu wa salam Qoni salavat për pejgamberin sallallahu alejhi wa sallam E Enes ibn Maliki Prej duave që i ka Që i ka bon pejgamberi për Enes ibn Malik Ka dashtë Allahu gjelle gjelalu hu E ka pas një kopsht Një bafqe me pemë Me hurma e me, me, me drunj Me pemë Po thot në transmetim këtu Dy herë në vjet i bojshin Pemët ne te Enes ibn Malikit n'bafqen e tij prej duasë së Resulullahit sallallahu alejhi ue sellem. Mandej bafqes tij kur hinshin sahabët i vinte era misk. Kërkund ajo erë s'vinte çka vinte era misk era parfum ne bafqen e Enes ibn Malikit. Ka ardh Ebu Hurejre, Ebu Hurejren pe e dini, Transmetues me qinda mija hadithe, radijallahu anhu, Ebu Hurejra, Nona e nona e Ebu Hurejres nuk ka kan muslimane. Ebu Hurejra shumë u mërzit që nonën nuk e ka muslimane, nona mos m'u fal, nona me kanë për xhehnem. A s'mërzitesh ti për nonën tande që e ke pasa? O kush e kini nonat gjall ngone mir kush i keni nonat gjall tedhet vjet nondhet vjet bonne qysh e kom bo une parvjet jepni abdes e shtine me fal bare ni sexhde me ty e që ajo sexhdja para Allahut ka me kon ispat dëshmi Që i ka ra sexhde Allahut banni qështu ose gjyshen e ki gjallë ose vjerren ose tezën ose hallën ose ni gruen me hall ose ni kusherinë ose në katun banni çmos banu sebep ti qof jepi abdesin laje merr abdes Mos u bani o vllazën musliman arrogant ndaj njerëzimit, banu të butë. Unë nuk jam shumë i butë e di veten, veç vallahi ka shkoj, vallahi po ju boj be, unë jau kom la komët e tjerëve nëpër katunde, komën ja kom la, babë se kom pas unë, babës tem hala se kom la komët. Në Prishtinë prej dy tre vjetëve kur thashë lanë jau kamët atëherë ja kam la se u dashke vetë mja la tani juve mju tha lanë jau kamët veç abdes me marrë laja krihet e ftyrën e krahët e krejt lanja kamët a po do xhenet banu hyzmeqar i dinit mos u ban këskançar ishalla unë hi në xhenet e ti jo. Ja ka pranue Allahu Xhelle Xhelaluhu duan e Resulullahit e ka pranue fenë Islame n'vend. Ju plotësue dëshira e Ebu Hurejres me me Islamin e nënës vet. Pastaj një sahabi tjer, tjetër e ka pas emnin Urwa ibn Abil Xha'd El Bariki. Urwa ibn Abil Xha'd. Pejgamberi për këto ka thonë Allahumme barik lehu, ja Allah çoja bereqetin. Fi safkati jeminihi, çoja bereqetin n'doren e djathtë ktij, çoja bereqetin n'djathtë. Po thojnë për këto sahabët e vet, shokët e vet, n'Kufe tani ka jetu, është një qytet në Irak, n'Kufe, ka jetue n'Kufe, mrenda ditës i fitojke n'tregti katërdhjetë mijë derhem. Katërdhjetë mijë derhem kom pyt në Arabie kur jom kon dy derhem ni dele njëzet mijë dele në tregti ka fitu në dit Allahu kur don subhanallah pse a po çuditeni njëzet mijë sfitohen jo vallah tash këta bankaret e mëdhenj merre me mend ata që i marrin nëpër banka paret Prokredit ose ose çfarë janë këto nacional banka të mëdhaja të dynjos, veç që e shtin ish atë kartelën qështu me hec ti aty tek kodin me ta lexu për me t'i qit paret e jepish gjys euro është ajo sherbimi i thojnë asaj gjys euro aty që janë n'bank dy milion anëtar një milion del një, një, një, një shërbime nesër një milion tjetër E gjith vitin Allahu Akbar Prandej I ka dhënë zoti shumë bereqet këti njerit Po thojnë shokët e tij Po thojnë qaq i dha zoti bereqet Urve ibnu Abil Xha'dit Po thot që të kish marë dhe me shit Dhe me shit Po i shitet dheu Qaq bereqet Allahu i dha. E tash shofim edhe për neve çka ka bo dua e ato e dini Allahu xhalleshanuhu inshallah na mbulon nër kët dua të Resulullahit ka than Allahume barik li ummeti fi bukuriha ja Allah çoja bereqetin ymetit tem që çohen herët Mani n'men o vllazën, kështu ka thonë pejgamberi për neve, Allahumme barik li ummeti fi bukuriha, ja Allah çoja bereqetin ymetit tem pse çohen herët, çka bojnë herët, e falin sabahin, edhe mas sabahit, e moti thojshin edhe vërtet ishtë me argument kjo, po na prej pleqve e kemi nije moti, thëshin në sabah ndahen, shpërndahen rrizkët, Vallahi rriskin sha me laçët në sabah dalin e ja u shpërndajnë rriskin e vallahi si të rish deri më tre më katër në qut e si të bijsh atëhere qohësh në një më dy e më tre edhe po lypish rrisk ka jo rrisk nema e përfund përfund ka bo pejgamberi edhe dua edhe kundër qafirve të cilët e ka ditë që s'pranojnë dinin islam Ka bo dua kundër Ebu Xhehlit. Këtu popullorçe vendi jonë në Prizren që i thojnë kësaj fjalë bedova. Bedova kjo qashtu i thojnë popullorçe për Prizreni përndryshe na i thojmë ka bo ankesë kundër tyne. Jo lutë Allahut kundër tyne. Ebu Xhehlin shka e gjeti? Umeje ibn Halefin shka e gjeti? Ymmeti Islam, Ymmeti Muhammed alejhi salatu was salam, prej principit, definicionit të këtij Ymmetit është Ymmet popull që lexon. Me na shikua në definicion. Për arsye se Allahu ka urdhënua me lexu. Është, domethënë, fe e leximit edhe studimit. Mandej, në ajetin Kur'anor, po dush ti me adhuru Allahun, me bo ibadet Allahun, kur nuk dish, qysh ki me adhurua? Kur nuk din, duke mos ditur ti bëjsh gabime të mëdha, prandej duhet me lexua për me bo ibadet Allahun, me adhurua si ka hije. E Allahu në Kur'an ka thonë për këtë, Fa'lam, fa'lam, dije pra, fa'lam. Ennehu la ilahe illa Allah, se ilah me meritë që adhurohet s'ka tjetër pos Tij. Ka thonë, pra, dije, e për me ditë çka duhet me bo? Duhet me lexua. Prandaj, ditët e ardhshme po vijnë, po na vijnë çdo ditë e po na kalojnë, Kaniher un personalisht me juve kaniher qikjo që m'dini qe njëzet e një vjet po bajn këtu n'nji mahall qikjo që m'dini kaniher shum ndashta ju lëvdoj kaniher ndashta shum ju qërtoj kaniher ndashta asht për mju lëvdu edhe un nuk jam se ju edhe un jam n'mesin e juj mirpo kaniher po dëshprohem kur qe një gazet po e bie për gjys euro një qind po shiten ku jon edhe pesë qind tjer Na s'e lexojmë na. S'ka lidhje ti që s'e lexojsh. Unë e di që ti nashta s'po lexojsh hiç. Ti ço te shpija, a lexon gruja? A lexon vajza? A lexon reja? A e lexon nipi? A lexon mbesa? A lexon kush vjen dikush pi jashtë? Unë i kam aty në zyre shtatë tetë gazeta, dhjetë gazeta jau ndrroj veç vendin edhe kaniherë i ndrroj numrat. Unë ato si lexoj, unë mirrem me literaturë tjetër, pak unë lexoj në gjuhën tonë, lexoj me furnizohem pra shërbehem me literaturë arabishte, se e njoh atë gjuhë shumë mirë, e kam bo studim që 37 8 vjet me atë gjuhë mirrem. Prandej, unë pse i lo ato, se dikush kush po rri me mu aty, ai s'ka çka me bo, se unë kam me e kshyrë mu, që ashtu si huti, kam me e çel at fletën, o e lexoj një copë, o e lexoj dy reshta, وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم علي كلمتي بالحق والدين يا رب العالمين اللهم ردنا وشبابنا إلى دينك ردا جميلا اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا